Значи, полека. И тоа доста полека се приближуваме кон крајот на ова Евангелие. Дори се секавате, братјани, две саботи заглави на првиот стих. <laughs> За разлика од него, јас сега ќе мрднам докај десетиот. Но, како и да е, уште две глави се. Јас само би подсетил еден момент, како, како би се надоврзал на оно што, што Јани го озборуваше, дека саботата пред Воскресението, затоа што тоа бил единствениот цел ден, да кажам, кога Исус лежи во гробот, било наистина една мрачна, мурна атмосфера, учениците исплашени, збунети. Се било некако поинако. Па и птиците може би не пееле како што пееле. Од друга страна, гјаволот со своите се радувал. Мислел дека триумфирале. Но, во првиот ден од седмицата, во неделата, или третиот ден од како бил раснат, како што самиот кажал, ќе се случи големиот настан во историјата на човештвото, кој што вистина без кого што нашата вера е ништо. Што би било ако Исус останал во гробот? Тогаш немаше да го сметаме за Месија, немаше да го сметаме ни за Бог. Некои денски не го сметат за Бог. Но пошто е единствено тоа негово воскресение? Знаете, воскреснале многу луѓе во Библијата, меѓутоа тоа е единственото воскресение кај што тој самиот го дал животот, значи знаеме, видовме дека бил распнат, умрел уште пред да бидат соберени од крстот, значи не му било, не му било скршена нито една коска, бил прободен со копјето. Значи, сигурно бил мртов, за да на крајот сам стане од гробот. Веќе третиот ден. Значи. Што има поголем доказ од тоа, и дали има поголем доказ од тоа, дека тој е Месијата, дека тој е Бог, оној кој што, што кажува самиот во Јован 10 глава, дека има моќ да го даде животот и повторно да, да си го земе, да го врати. И тоа е она на која што ќе се темели верата и на апостолите и ќе го проповедаат Христа распнатиот и воскреснатиот и на која што се темели и верата на целото христијанство денеска. Еве да се подсетиме само на зборовите на Павле во прво послание до коринкјаните, зборови кои што се толку јасни и недвосмислени, а денеска така наречените христијани или не ги разбираат, или не знам каков проблем може да имаат со, со вакви јасни зборови. Воскресение на мртви носи насловот на ова глава, 15 глава од право послание до коринќаните. И Павле овде кажува дека Исус, откако воскресна им се јави на сите поред како што ги реди на крајот и на мене, како на недоносче. И, е, од 12 стих, да се подсетиме на овие стихови, но ако се проповеда дека Христос воскреснал од мртви, како некој меѓу вас, како некој меѓу вас вела дека нема воскресение на мртвите? Ако нема воскресение на мртвите, тогаш ни Христос не воскреснал. А ако Христос не воскреснал, тогаш е празна нашата проповед празна и нашата, вашата вера, вели. Притоа се ноѓаме како лажни Божии сведоци дека сведочиме за Бога дека го воскреснал Христа, кого не го воскреснал, ако навистина мртвите не воскреснуваат. Зошто ако мртвите не воскреснуваат, ни Христос не воскреснал. Ако Христос не воскреснал, суетна е вашата вера, вие сте уште во вашите греови. Тогаш и оние кои умрле во Христа, загинале. Што фајде? Ако само во овој живот се надеваме на Христа, ние сме најнесрекните од сите луѓе. Но христијаните треба да бидат најсрекните од сите луѓе, затоа што имаат надеж. Исус воскреснал, Исус не останал во гробот и Исус ветил дека пак ќе дојде за да не земе да бидеме таму каде што е и самиот тој. Е сега, во првиот ден на седмицата, сега баш ги видиме, значи, оние реакции на Марија Магдалена, иако ја не нешто спомна, но јас ќе ја споредам незината реакција со реакцијата на Петар и реакцијата на Јован. Првиот ден на седмицата, кога а, некој од нив ќе свати дека Исус воскреснал. Иако никој не очекувал. Во првиот ден на седмицата, многу рано, доека уште беше темнина, Марија Магдалена дојде на гробот и виде дека каменот од гробот е поместен. ни доста кажа за Марија Магдалена, јас е, нема да испуштам да го кажам следно. Значи, оваа жена била таа последната која што останала на крстот во петокот, за разлика од сите други ученици Христови, тука бил Јован, нели? И е прва на гробот, значи едва и чекала прв момент, уште во рани мугри, значи уште темно било, да стигне на гробот. Што е тоа ако не е љубов кон својот спасител? Неверојатна храброст покажала, знаете, се изложува на опасност. Па овие спремале верзија дека ете Христовото тело е украдено, па понапа знаете може тука да бидете осумничени, да, да влезете во, во целата таа игра. И, меѓутоа тоа за неа ништо не значи. Таа тргнува уште рано наутро. Знаете, совршената љубов го изгонува страва, што е Библијата. Наистина го љубела од дното на својата душа, тоа го покажала и предкон уште, пред, уште жив која го помазала, така да кај неја нема никаков страф. И интересно е овде дека отишло уште доека беше темнина да го побара својот Господ. Очекувајќи дека ќе го најде во гробот. Знаете, рано наутро и тоа пред изгрешонце е најдобро да го барате Господ. Не знам колку се будите и колку станувате, ама фала на Господе, јас таа ми е долгогодишна навика, не секогаш пред ми изгрешенце, тоа често пати се случува да станам пред изгрешонце и прво нешто е да дома прочитаме со снеже утренски стих, да прочитаме некој дел, од Библијата или од Духот на Пророштвото и да едноставно му се заблагодариме на Господа што сме живи, здрави, што не разбуди тој ден и да ни тргне денот, нели, со Господа. И наистина е најдобро да се бара Господ уште пред изгресоце, кога е се е така тивко што Умот ви е, од, умот ви е одморен, одморени сте, значи, целосно, нормално, ако сте си легнале на време, ако не, <laughs> ако сте легнале во 12 или 1 и станувате во 4, не, не, не, не би рекол дека сте одморени воопшто. <laughs> Не знам дали ќе станете во 4 или 5. Значи не станува збор за 4, во 4 не станувам, туку негде 5 или после 5. Како и да е, навистина е голем благослов. Е сега, та видела дека каменот од гробот е поместен и нормално погледнала во гробот за да види дека Исус не е тука. И што прави? Тогаш отрча и дојде при Симона Петра и при, и при другиот ученик кого Исус го любеше, значи, тоа е Јован, им кажува, значи, што им кажува? Тажна вест пред неа. Знаете, ако гледате, ги гледате паралелните е, текстови од другите евангелија, ќе видите дека имало повеќе жени, И навидно може и да се збркате, затоа што има малку поинакви се извештаите, кај Лука, кај Марко, меѓуто Елен Вајд вели дека Марија Магдалена најверојатно, значи сите овие жени дошле од различни правци, Марија Магдалена стигнала прва на гробот и откако го видела ова што го видела, побрзала да им каже на Петар и на Јован, а во меѓувреме дошле другите жени и тие на ним им се открил ангелот, односно виделе два ангели. Па им било кажана веста дека што го барате живиот меѓу мртвите. Одете кажете им на учениците. Марија ова го испуштила и стига кај Петар и кај Јован со тажна вест. Оно што Јани го кажа, сметајќи дека ете го зеле, па го преместиле телото, дека ете може би не е достоен гробот во кој што бил закопан и дури самата Елен Вајд вели во коптеше на вековите. Ете, си размислувала, па може, можеше ние да земеме, ако не е достоен тој гроб, да го однесеме во гробот кај што лежеше до скоро Лазар, а беше воскреснат исто од Исуса. Како и да е стига кај Петар и кај Јован. И Петар, сега гледаме реакциите на двајцата овие ученици. Петар и другиот ученик излегоа и одеа кон гробот. Значи, веројатно тргнале од дејки, за да потоа четвртиот стих не вели, имено и двајцата трчаа заедно, но другиот ученик, чи Јоан кажува за себе, трчаше побргу од Петра и стигна прв до гробот. Неверојатно, читајќи некои коментари, колку, колку се а, расправа може да се покрена околу еден ваков стих. Па како тоа, па зошто сега тргнале заедно, па зошто Јован стигнал прв, па Петар втор, па стикот кажува зошто? Зашто Јован трчал побрзо. <laughs> Мислам, едноставно јасно. Дали дека помлад. Не навлегуваме во тоа, како и да е. Јован стигнува прв на гробот, И забележите се, а петиот стик, тој се наведна и виде ленени повои како лежат, но не влезе внатре. Чи значи се наведнал и ги видел ленените повои, оние кои што вообичаено во кои што вообичаено значи се замотувал а, мртвиот, но не влегол внатре. Сеја по него стигнува Симон Петар. Видите ги разликите во карактерите всушност на Ило. И Петар е брз. Петар е постојано брз. Петар има храбр за разлика од Јован. Јован е повнимателен, помирен. А Петар е брз. Петар ке се в сушност, влево во гробот и ги видел повоите како лежат, но видел нешто друго. Значи, тој видел малку повеќе докази од Јова. Ова се докази дека, дека Исус в сушност, меѓутоа едниот ке свати, другиот нема. Седмиот стих. А крпата што беше на неговата глава не беше заедно со повеќето, туку беше свиткана одделно на едно место. Значи, ова Јован го видел, Зато што само се наведнал, а не влегол во гробот. Петар влегол, брзиот Петар, ќе влезе, видел, меѓуто шо оте ако видел. Еве едно друго евангелие што ни открива, открива за реакцијата на Петар. Лука 24.12. Лука 24.12. 24.12 Лука вели, а Петар стана и отрча до гробот се наведна и ги виде само лените заваи и отиде назад, чу, чудејки се за она што се случило. Петар останал зачуден. Имал храбро, за разлика од Јован, да влезе повнатре. Видел многу повеќе докази од Јован. Докази кои што Јован сега веднаш после него ке ги види. Чи, значи, еве, во 8 стих, тогаш влезе и другиот ученик. Значи, еве, Јован се охрабрил покрај Петар и тој да влезе. Некој е потребен и Петар да, ох, да го охрабри некој како Јован. Еве, тоа се различни карактери, различни дарови, кои што треба да се надополнуваат. Петар, колку и да го <laughs> вадиме често пати во контекстите во кои што знаете како се однесувал и секојаш во некоја негативна конотација го гледаме, тоа ете некојаш храброст е и како битна. И значи Јован се е окребрен од Петар и тој ќе влезе и виде и поверува. Што поверува Јован? Значи, Петар и Јован ги гледаат истите докази. Петар може и му поминало низ глава. И како тоа сега? Марија вели го однеле. Па како тоа го однеле, а повоите се тука, крпата што е за главата е тука, па дори свиткана, фино, наместена. Почнал да резонира, вероятно, да размислува. Меѓутоа ништо, тоа само предизвикало чудење кај него. Некојаш и ние, која истражуваме, ќе истражуваме вистината и Имаме докази, имаме очигледни докази, меѓутоа само чудење предизвикува тоа. Но Јован добро размислил и внимавајте ако забележите е првиот стих каде што се вели дека Марија дојде на гробот и виде ако погледнете оригиналот искористен е зборот блепо. Марија видела, меѓутоа тоа е само едно ете, обично гледање. Истиот тој збор се користи за Петар и Петар видел. Меѓутоа, кога Јован видел, е искористен е друг збор, еидо, значи, се загледал, видел со разбирање, значи, сватил едноставно, почнал да подлабоко да размислува што всушност треба да значи. Значат повоите кои што се тука, крпата кој што е тука. И тоа фино наместени, како што е Елен Вајд во Копнежот, Мртовечката облека не е отфрлена немарно, туку внимателно сложена и се било на своје место. Сигурно не е крадец во прашање. Крадецот па има искуство брат Данило и <laughs> сестра Перса. Дали ви беше се фино наместено откако влегол крадецот или Знаеме, обично, мислам, не мора да имам искуство за тоа. Се растура, за да дојде до оно што сака да дојде. Значи, нема шанси да е крадец. Па дури и да го пренеле, како што мисли Марија, па зашто зашто да го соблекуваат вопшто, зашто да го одмотуваат? И Јован полека, но сигурно, гледајќи ги овие докази, ќе свати дека Исус воскресна. Се сетил, веројатно, и на оние негови зборови, дека неколку пати, кој знае колку пати им ги повторил пред самиот ден на распнување дека треба да пострада синот човечки, да биде распнат и да воскресне во третиот ден. Иако ќе признае, значи Јован е искрен меѓу другото, ќе признае во десетиот стих. Што признал? Не, деветиот, се извинувам. Значи, осмиот го прочитавме, види и поверува, а деветиот, зашто уште не го беа разбрале писмото дека тој треба да воскресне од мртвите. Значи, Јован не поверува врз основа на, на писмото, врз основа на еден куп а, пророштва во Стариот Завет. Туку од она што го видел, од доказите што ги видел. И веројатно се сетил на оние зборови Исусови, затоа што три пол години биле заедно. И гледаме, значи, различна реакција кај Марија Магдалена, кај Петар, кај Јован. И не е за чудо да тројица читаат едно исто, едниот може само ке се чуди, другиот нема да му биде ништо јасно, а третиот ќе поверува. И ќе му стане јасно. Петр бил обично брз. Значи, не можете вие да дојдете до вистината. И тоа дојде на ваква вистина во денот во кој што никој од нив не очекувал дека ќе се случи воскресение. Онака на брзина, ако проучуваме на брзина, ако проучуваме површно, нема да можеме да дојдеме до оние драгоценности кои што Божјата реч ги крие во себе. Значи, за тоа треба копање, размислување, ако треба и денови, молење, за да Господ ја открие вистината. Значи, Јован ќе признае дека не ги разбрал писмата. Еве имаме време за да спомнеме еден, два стиха во Псалм 16.10. Колку поинако би било за нив кога би разбрале. Псалм 16.10 кај што Давид ќе запише зашто нема да ја оставиш мојата душа во подземјето, ниту ќе дозволиш твојот светец да види гниење. И леве, Матеј 12.40. Матеј 12.40. Зошто како што Јона беше, значи ова е повикување на Стариот Завет, алудирајки на на, на, на, на Месијата, на оно што ќе му се случи, значи, оние три дена. Зашто како што Јона беше во утробата на големата риба три дни и три ноки, така и синот човечки ќе биде во срцето на земјата три дни и три ноки. <clears throat> И многу пати Исус самиот ќе им навести, како, например, Матеј 16.21. <clears throat> Од тогаш Исус почна да им покажува на своите ученици дека беше потребно за него да замене за Иерусалим и да пострада многу од старешините, главните свештеници и книжниците и да биде убиен и на третиот ден да воскресне. Или 20 глава Матеј, од 17 до 19, кога наближуваат кон Иерусалим, кога го гледа Исус Иерусалим, И кога Исус искачуваше кон Иерусалим, ги зеде 12 мината, насамо им рече патем. Еве, одиме горе кон Иерусалим и човечкиот син ким биде предаден на просвешниците и книжниците и ќе го осудат на смрт и ќе им го предадат на многобошците за да му се подсмеваат, да го бијат и да го раснат и на третиот ден ќе воскресне. Јасни зборови, непосредно пред самите случувања. Но Ете ја заблудата, ете ја слепокјата, кога човек е слеп, кога човек, значи, едноставно не може да ги разбере писмата, многу лесно може да биде измамен, да, како и самите ученици, во тага, во целата оваа тага и избрканост, дори и тоа сигурно допринело да едноставно не им биде ништо јасно. Но Јован, од јасно предочените докази во гробот, значи гробот не бил празен целостно. Туку тука биле доказите дека Исус е воскресен. Знаете, слично како оние подосна нели, во текот на истиот ден, двајце ученици, кои што патувале кон Емаус, еве на кратко само да се подсетиме на тоа во Лука 24 глава, кога Исус ке им се приклучи на патот кон Емаус, Ајде се подсетиме, значи 25 до 27 стих и читаме од 24 глава Лука. Значи Исус им вели, тој им рече, о неразумни и спори во срце за да верувате во се што рекле пророците. Не требаше ли Христос да го претрпи тоа и да влезе во својата слава? Значи требаше така да биде. Пророците така велеат. И кога почна од Мојсија и од сите пророци, им протолкува што е напишено, што е пишено за него во целото писмо. Но джабе е писмото, и джабе е читањето и проучувањето, ако наистина не го правиме тоа понизно, не го правиме онака како што треба. Наистина, темелот на цела наша вера е Библијата. И тоа треба да биде. Десетиот стих, кај што ќе застанеме, вели, тогаш учениците се вратија повторно дома. Дали се уште бил пристоен оној страф, што и да е, тоа што се вратиле, имајте Марија овде била повторно со нив, испуштиле сега, тие ке испуштат еден многу значен момент, момент кој што ќе го доживеа Марија Магдалена, која ќе се покаже Исус. Но за тоа следниот пат. Требало да останат, но ете не останале. Но Јован поверувал. И сега само еден момент би сакал да спомнам кој што не се гледа од Библијата, доколку не се знае еврейската традиција, оно што го прочитав е а, значењето на оваа крпа и овие повој И так, тоа како биле поставени издиплени фино во гробот. Тоа го знаел секој евреин. Има една многу јака порака, затоа и а, го ископав во опа, сакав да го споделам со вас. Значи, станал збор за секојаш кога слугата му подготвувал а, ручек јадење на својот господар, ке ја поставил така фино масата, како што бара господарот, и по страната секојаш тука бил пешкир, крпа, за да на крајот, откако господарот ќе заврши сведењето, си ги избрише раците и... Откако господарот ќе заврши, значи се доека не заврши слугата, тука стоел, на располагање било, ако требало нешто, меѓутоа не смел да ја допира масата. Како било поставено така. И секојаш, ако се случило да, откако господарот ќе заврши своједењето, ги избрише раците и ја фрли крпата нака. Ето, што знаеме, ние збришеме да раци со салфета и ќе фрлиме. Онака сгужвана, тоа значило дека е крај, дека завршил со обркот. Меѓутоа, доколку ја свитка крпата, фино ја стави по страна и ја да речеме стане или од масата, тоа значи дека не завршил и дека не е крај. И има, има една интересна порага преку ова. Значи, <laughs> не е крај. Исус станал од мртвите, но и тоа не е крај. Исус, истиот тој ден ќе се јави кај Отецот, потоа ќе им се јави на мнозина од учениците, ќе биде примена неговата жртва, ќе бидеше 40 дена тука. А, и не е тоа крај, затоа што нашиот Исус се уште е вклучен во планот на спасение една интересна поврка на вистини од самите повои во гробот и крпата. Така да, како да сака да каже, сето ова е само уште една заприка, не е точка, не е крај, јас се враќам, јас ке дојдам, за да ја завршам комплетно работата. И наистина, како и распнувањето, така и воскресението се едни моменти кои што се многу битни, ако не и најзначени за нашата вера во нашиот спасител, но и второто Христово доаѓање. Без овие две не би верувале дека Исус воопшто ќе дојде. Ако не веруваме дека Исус воскреснал, тојаш нема да веруваме ни во воскреснението на мртвите, тојаш нема ништо да очекуваме и нема да имаме никаква надеж во неговото повторно доаѓање и конечно спасение. Нека му е слава на Господа за вака јасно изнесените вистини и Би сакал да спомнем уште нешто. Значи, Јован, токму писателот на ова Евангелие, кој што го проучуваме веќе две години, повеќе од две години, е тој кој што кога ги видел овие докази поверувал, значи, иако не го видел Исуса, Марија ќе го види подосно. А тој е токму оној кој што пишува едно Евангелие на менето токму за нас, кој што имаме докази, имаме докази од Божјата реч, Имаме историски докази. Имаме еден куп докази, но не сме го виделе. Ниту Исуса, ниту неговото воскресение, но <laughs> поблажен е оној кој што не видел, а поверувал. Значи, токму тој е тој кој што е, имајки таква една карактеристика, покажувајќи ја овде, токму во 20 глава, ќе напише едно Евангелие на, на менето за една генерација како нашата и генерации пред нас, па и може би некоја после нас, ако има време за тоа, да според доказите, да не мора да видиме, а да поверуваме. Нека му е слава на Господа што е, имаме вакви прекрасни вистини и една голема надеж во нашиот воскреснат Месија, дека еден ден, како што ветил, ќе дојде и ќе заврши конечно работа, да ќе ги земе своите. Нека му слава уште еднаш. Амин.